Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-41 yaitu zakat emas dan juga perak. Dan kita masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhu'il Kitab wa Sunnah. Dalam bab ini terdiri dari beberapa bagian. Maksudnya zakat emas dan perak ini memiliki sub-sub pembahasan. Bagian pertama kita percepat ya karena waktu kita singkat. Hukum zakat emas dan perak dan dalil yang menetapkannya. Zakat wajib ditunaikan pada emas dan perak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim masyaallah ini ancaman yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ini dalam surah At-Taubah ayat 34. Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali orang yang meninggalkan kewajibannya. Jelas ya. Jika memang zakat emas dan perak tersebut tidak wajib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengancam mereka dengan ancaman seperti ini diberikan mereka azab yang sangat pedih dan juga kewajiban zakat emas dan juga perak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Rasulullah mengatakan ma min sahibi dhahabin wala fiddatin لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ما شاء الله ancaman yang sangat kuat. Artinya, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya melainkan apabila hari kiamat tiba dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api lalu ia dipanaskan di dalam neraka jahanam lalu dia disedika dengannya pada lambungnya pada keningnya dan juga punggungnya setiap kali ia dingin maksudnya dingin apa tadi lempengan besi tadi maka ia dikembalikan panas seperti semula untuknya pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti 50 ribu tahun sehingga Allah menetapkan keputusannya di antara para hambanya Masya Allah jadi orang yang sudah mencapai nisab emas ataupun perak dan tidak membayar zakatnya ini ancaman bagi mereka. Nanti di hari kiamat Allah buatkan lempengan besi dan dipanaskan di neraka jahanam dan disejikakan ke tubuh mereka ke e, wajahnya ke dahinya ke punggungnya disejikakan. Bayangkan betapa panasnya besi yang dibakar di neraka jahanam. Kita kadang sedika saja mengenai anggota tubuh kita sudah e, kita merasakan kepanasan. Bayangkan jika yang dipanaskan itu besi di neraka jahannam betapa panasnya ya Allah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab api neraka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kewajiban membayar zakat emas dan perak merupakan ijma' para ulama ijma' para sahabat juga berdasarkan ijma muallim menyebutkan sini juga berdasarkan ijma para ulama bahawa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham dan bahawa emas apabila mencapai 20 mithqal dan harganya senilai dengan 200 dirham maka zakat wajib ditunaikan padanya jelas di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita melangkah kepada bagian yang kedua, kadar zakat emas dan perak. Jadi, emas dan juga perak ini memiliki kadar ukuran nisabnya. Kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak yaitu 1 per 4 dari 1 per 10. Uh, kita sederhanakan bahasanya adalah 1 per 4 dari 1 per 10 itu berapa? Eh, yaitu 2,5 persen ya. Maksudnya di dalam setiap 20 dinar emas, setiap 20 dinar eh, emas terdapat kewajiban zakatnya 1 per 2 dinar. Maksudnya setengah dinar. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab maka zakatnya menurut perhitungan tersebut atau 2,5 persen, baik banyaknya atau sedikitnya. Umpamanya hartanya 100 juta itu sudah mencapai nisab ya 100 juta umumnya jadi 2,5 dari 100 juta itu itu 2 juta eh, umumnya 2 juta 500 itulah yang dia keluarkan kemudian pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajiban zakat 5 dirham Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2,5 berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat tentang zakat ya. Rasulullah mengatakan wa fir riqqah kullu mi'atai dirhamin rubu'ul ushur. Pada zakat perak, setiap 200 dirham terdapat kewajiban zakatnya 1 per 4 dari 1 per 10. Artinya adalah 2,5 persen. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengetahui di nisab emas, emas 20 dinar. Sedangkan e, perak adalah 200 dirham. Jadi jika sudah tercapai 200 dirham maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Dan juga ketika sudah mencapai 20 dinar harta kita emas ya, maka wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya. Dan juga ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال artinya adalah tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu maksudnya pada emas sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap satu haul, maksudnya sudah satu tahun, dia memiliki satu dinar itu mulai tanggal 20 sofar. Kemudian satu tahun selanjutnya 20 sofar lagi. Nah, itu dianggap satu haul, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah mithqal setengah mithqal tadi jelas ya 2,5%. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqal. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil setengah mithqal dari setiap 20 mithqal. Jadi jika seorang itu memiliki 20 dinar umpamanya. Jadi Rasulullah mengambil zakatnya setengah dinar. Jadi dari 20 dinar itu diambillah setengah dinar zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, mungkin kita tidak memperbanyak contohnya ya. Yang jelas jika sudah tercapai uh, emas uh, 20 dinar. Kira-kira 20 dinar itu berapa gram? Uh, kira-kira dia 85 gram. Jadi uh, kita kalikan harga emas saat ini umpamanya. Harga emas saat ini uh, 85 gram. Kita harga 1 gram umpamanya 500 ribu. Atau kita lebih permudah ya. Kita buat 100 ribu umpamanya 1 uh, gram emas. Tapi saya yakin jauh harganya. Tidak 100 ribu. Untuk mempermudah kita mengalikannya umpamanya. 100 ribu 1 gram. Jadi 85 gram berarti 80 uh, atau 8 juta 500 umpamanya contohnya. 8 juta 500. 85 kali 100 ribu. Jadi 88 juta 5 500. Tapi yang jelas lebih tinggi dari ini nisabnya. Ini untuk memudahkan kita berhitung ya. 8 juta 500 sudah sampai nisabnya umpamanya. Jika harga 1 gram 100 ribu. Tapi eh, harga 1 gram emas itu 500 ribu atau 700 ribu atau sekitarnya. Yang jelas setiap waktu dia berbeda-beda. Maka kita hitung. Jika ada emas kita sampai 85 gram, kita hitung tanggalnya tanggal. Umpamanya tanggal sekarang, tanggal 1 Rojab umpamanya, tanggal 1 Syaban umpamanya. Kita hitung sampai tanggal 1 Syaban berikutnya, jika masih eh, berupa atau sama dengan itu atau bahkan bertambah, maka kita keluarkan zakatnya 2,5 dan jika lebih dari 85 gram, menghitungnya lah kita tambahkan. Pokoknya dia punya emas uh, eh, 100 gram. Jadi nilai 100 gram tersebutlah dikeluarkan uh, zakatnya 2,5 Bukan 85 gramnya. Ya, ditambahkan seperti itu. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melangkah ke bagian yang ketiga, syarat-syarat zakat emas dan juga perak disyariatkan untuk wajibnya zakat pada emas dan juga perak eh, syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah mencapai nisab, mencapai ukuran yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu 20 mithqal untuk emas, 20 dirham ya. Berdasarkan hadis Ali, "Wa laisa Shayun ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinara." Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-hawl fa fiha nisfu mithqal. Artinya tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu maksudnya pada emas sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap satu haul, satu tahun ya, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah mithqal. Atau 20 dinar sama dengan 85 gram. Ini yang kita katakan tadi ya. 20 dinar sama dengan 85 gram. Jika kita memiliki 85 gram umpamanya tanggal per tanggal eh, satu uh, Safar 1441 Hijriah. Kita hitung sampai setahun kemudian uh, tanggal satu sofar lagi. 1442 Hijriah. Maka kita hitung zakatnya kita keluarkan. Untuk nisab atau ukuran perak adalah 200 dirham berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa fi maduna khamsi awaq sadaqah." pada perak yang kurang dari lima uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Lima uqiyah ini adalah sama dengan 200 dirham. Satu uqiyah sama dengan 40 uh, eh, dirham, maka lima uqiyah sama dengan 200 dirham. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fir riqqati rubu'ul ushur fa in lam takun illa tis'in wa mi'ah falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha artinya di dalam perak terdapat kewajiban zakat 1 per 4 dari 1 per 10 atau 2,5 persen lalu bila jumlahnya tidak lain kecuali 190 maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat apapun kecuali bila pemiliknya berkenan ya jadi eh, nisab atau ukuran zakat perak itu 200 dirham. Jika ada seorang memiliki uang 190, dia belum wajib membayar zakat. Kecuali memang pemiliknya mau membayar. Para ulama berizma bahawa nisab perak adalah 5 uqiyah atau 200 dirham. Dan nisab emas adalah 20 mithqal atau 20 dirham atau setara dengan 85 gram emas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi kita katakan mencapai nisab, mencapai ukuran yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat-syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib membayar zakat, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, berputarnya haul atau sampainya haul. Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya. Jelas ya. E, syarat yang kedua ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke bagian keempat. Penggabungan emas kepada perak. Apa maksudnya? E, menggabungkan emas ke perak zakatnya. Di sini akan kita jelaskan muallim menyebutkan tidak boleh digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab. Menurut pendapat yang sohi, ya, menurut pendapat yang sahih tidak dibolehkan e, menggabungkan antara nisab emas dan juga perak. Karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda, sehingga salah satunya tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Seperti unta umpamanya dengan sapi pada hewan ternak. Dan begitu juga jawawud dengan gandum pada bahan pangan meskipun tujuan keduanya sama un untuk unta dan sapi adalah hewan yang berkembang biak sedangkan untuk e, eh, jawawud dan juga gandum adalah makanan pokok jadi tidak bisa digabung seperti itu juga emas dan juga perak tidak bisa kita gabungkan untuk Uh, menyempurnakan nisabnya umpama tidak dibolehkan dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaisa fi maduna khamsi awaq sadaqah pada perak yang kurang dari lima uqiyah tidak ada kewajiban zakatnya lima uqiyah itu kita katakan tadi sama dengan 200 dirham satu uqiyah 40 dirham dari pendapat bolehnya menggabungkan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab Uh, tersebut maka mengharuskan wajibnya zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah bila ada emas yang bisa melengkapi nisabnya jelas ya umpamanya seorang mempunyai emas 80 gram masih kurang 5 gram lagi maka dia gabungkan sama dirham umpamanya sama perak biar sempurna 85 uh, gram. Itu tidak boleh. Uh, jika kita membolehkannya, maka kita seolah-olah membolehkan menzakati uh, perak yang kurang dari 200 dirham. Ini kata muallib di sini. Sementara hadis ini mencakup kondisi ketika seorang memiliki emas yang bisa menyempurnakannya lima ukiyah perak atau tidak bisa menyempurnakan lima ukiyah ini mencakup keduanya. Jadi intinya jika kita punya emas belum mencapai nisab atau ukuran yang sudah dijelaskan oleh syariat, maka kita tidak boleh menggabungkannya dengan perak sehingga nisabnya bisa umat. Tidak bisa. Jadi yang jelas jika kita punya emas 20 dirham wajib bayar zakat jika sudah sampai haul. Jika tidak sampai 20 dirham belum wajib. Begitu juga seorang yang mempunyai dirham 200 dirham dan sudah sampai haulnya maka wajib bagi dia untuk membayar zakat Namun jika tidak sampai 20 dirham, disempurnakannya dengan emas umpamanya. Dia punya uh, perak uh, 190 umpamanya. 190 uh, dirham. Kemudian dia sempurnakan 10 uh, 10 lagi dengan emas, tidak bisa. Tidak bisa kita gabungkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang umpamanya memiliki 10 dinar, dan seratus dirham maka tidak ada kewajiban zakat atasnya karena emas dizakati sendiri dan demikian pula perak dizakati sendiri kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai rangkuman dalam episode 41 ini adalah bahwasanya zakat emas dan juga zakat perak hukumnya wajib jika syarat-syaratnya sudah tercukupi. Dan itu wajib berdasarkan uh, Alkitab, yaitu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma' ulama. Kemudian kadar zakat emas adalah 20 dirham atau 85 gram. Sedangkan kadar zakat perak adalah uh, 200 dirham. Kemudian bagaimana kita mengeluarkan zakatnya? Kita keluarkan 2,5%. Kemudian syarat syarat zakat emas dan perak adalah yang pertama mencapai nisab, mencapai ukuran tertentu yang sudah dijelaskan oleh syariat. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat-syarat yang sudah kita jelaskan sebelumnya yaitu harus Islam, harus eh, merdeka dan juga kepemilikan sempurna dan juga sampainya haul. Kemudian yang terakhir kita sampaikan tadi penggabungan emas kepada perak pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama tidak dibenarkan bagi kita untuk menggabungkan zakat emas dan juga perak sehingga eh, kita merasa nisabnya itu sudah cukup dan itu tidak dibenarkan dalam eh, pandangan Islam ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita karena ilmu dan juga kita dijumpakan di negeri akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala surga firdausil a'la aqulu qawli hadza واستغفرالله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته